Dok je u lingvističkom značenju ezan obavijest. Obavijest. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ Ezan, oglas ili obavijest od Allaha i poslanika ljudima na dan velikog hađa. Ezan, kada razmislimo o zikru koji je došao u njemu, vidjet ćemo da sadrži u sebi akidu vjernika. Akaid muslimana sadržan je u ezanu. Pa kada kažemo Allahu akbar, Allahu akbar, potvrđujemo time postojanje Allahovog tebarake Keotala bića i njegove veličine i njegove potpunosti, da je najveći od svega. Ešhedu en la ilaha ilallah, to je Allahu vahdanijet. Potvrđujemo njegovu jednoću tebarake Keotala Potom svjedočimo da je Muhammed poslanik. Svjedočimo poslanicu njegovu istinitost Kur'ana koga donosi od Allaha te barake od Teala. Potom zovemo na El Felah, a to je šta? Spas. Pa nam taj dio ezana ukazuje ili iz njega možemo razumjeti da ima sudnji dan i da ima obračun i da ima spas i propast. Ne direktno, ali se indirektno može šta? Nazvijeti obračun, sudnji dan. Pa je tako u ezanu obuhvaćena akida muslimana. Dođi na namaz, namaz kao najvrijedniji praktični obred, a kaid muslimana i najbitniji praktični obred je sadržan gdje? U, u ezanu. Kada govorimo o osnovi propisanosti ezana, onda se vraćamo na hadis Abdullah ibn Zejda i na poznatu priču koju bilježi mame Budavud i Tirmizi i drugi, koja je poznata, znači kako je došlo do ezana, jer su muslimani bili u nedoumici šta da rade. Kako da pozivaju ljude na namaz i kako da oglase nastup namaskog vremena, pa su bili razni prijedlozi, razne ideje, no međutim poslanik sallallahu alejhi prihvatio ono što su vidjeli ljudi u snu. Što se tiče mudrosti jezana, islamski učenjaci navode nekoliko razloga. Prvo, spominju da je u ezanu ispoljavanje islamskih simbola. I zaista kada dođete u jednu sredinu, da su ljudi svi na seđdi u podne, u svojim kućama, vi ne znate da je to muslimanska sredina, odnosno tu žive muslimani. No međutim, kada čujete ezan, da se uči sa svih strana, onda znate da je ta sredina, znači sredina u kojoj žive ko? Muslimani. Pa je ezan, znači jedan od velikih simbola, velikih simbola Islama. Potom, ispoljavanje kelimetu tevahid, kelimetu lihlas, la ilaha illallah, Znači da se javno ta riječ izgovara sa minareta i da se svjedoči Allahom te barake da nije tu. Potom ukazivanje na nastup namaskog vremena i mjesto namaza u islamu. Jer se samo znači za islam tako, samo za namaz se oglašava da taj ibadet znači imamo tu vrstu oglašenja. I četvrta stvar je dova da se dođe u džemat. Dova da se dođe gdje? U džemat. kažemo hajja salat, Idemo, hajmo na namaz. Dođite na namaz ili idite na namaz, idite na spas. Znači, poziva se da se dođe u džamiju, da se klanja namaz u džematu. Što se tiče propisa ezana, tu postoje različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Poznato je u šafijskoj pravnoj školi da je ezan sunnet i to je mišljenje Ebu Hanife i Malika po jednoj verziji Islamski učenjaka od koji je imam Malik po drugom rivajetu i imam Ahmed i to je mišljenje odabro šehol Islam Ibn od hambelijskih učenjaka i odabro ga je također Ibn Munzir od šafijskih pravnika i to je stava Pa i Muđahida i uzaja i Davuda Ibn Hazma kažu da je ezan farz da je ezan obaveza i da se mora učiti. Farz koje vrste? Kolektivne ili individualne? Kolektivne ako je čovjek u džematu, je tako? A za posebnu osobu opet postoji znači razilaženje među samim islamskim učenjacima. Pa je tako obaveza gdje ima džemat da se uči šta? Ezan. I ezan se treba učiti u prvom vremenu. Nije lijepo, a kada je u pitanju sabah i akšam nije dozvoljeno da se kasni sa ezanom. Jer čovjek koji bi kasnio ujutro sa ezanom, muezin, ljudi će jesti, jel tako, i piti, i kada uđu u zoru, pa i može pokvariti njihov i ibadet. A isto tako navečer ako ne uči kada sunce zađe, otežava ljudima. Možda je neko jedva dočekao da sunce zađe, da prekine post, međutim, muezin ne uči jezan. I ja sam gledao, znači posmatrao sam zalazak sunca i džamiju obližnju koja je bila gdje se uči jezan, 13 minuta nakon potpunog zalaska sunca se uči jezan. Znači možeš kući sjesti slobodno, iftariti, jesti i tek onda ići u džamiju, nakše. To je otežavanje ljudima i to nije sunet poslanika sallallahu pa je ulema posebno stroga po pitanju učenja ezana kada je znači sabah i kada je kada je akša. I ovo je mišljenje obaveznosti jezana odabrao Ebul Walid al-Bađi od malikijskih učenjaka i spominje Kadija i da bi to moglo biti mišljenje mama Malika, kako se zaključuje iz njegove muvete, i Tabari čak spominje da ima mali govorio ko ostavi, mora ponoviti namaz. Oni koji kažu da je ezan sunnet, oni kažu tačno došle su naredbe da se uči jezan, no međutim mi imamo hadis koji tu naredbu, koja je kategorična, spustaje na niži stepen. A to je hadis kada je poslanik sallallahu poučavao onoga čovjeka namazu. Došao je čovjek i klanjao u džami. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao je i poselamio Allahov poslanika kaže irđija fasalli fa innaka lam tusalli. Vrati se i klanjaj kaže ti nisi klanjao. Pa je tako dva, tri puta uradio, pa kaže, Allaho Poslaniče ja ne umijem drugačije, pouči me. Pa je rekao, kada dođeš, okreni se prema kibli, donesi tekvir, kada se abdestiš, evo, od abdesta je počeo, kaže, pa vidite da nije spomenuo šta? Ezan. Pa nam ukazuje ova predaja da ezan nije obavezan. Da ezan nije šta? Obavezan. No međutim, kada je poslanik sallallahu poučavao ovoga sahaba, je li on grešku napravio ashab u ezanu ili u namazu? U namazu. Pa stoga Allahov poslanik sallallahu nije spominjao ezan, ni pitanje ezana. I taj čovjek došao u džaniju gdje je obavljen namaz, tako se zaključuje iz hadisa, tako da nije imao potrebe spominjao čega? Ezana. Pa nije Allahov poslanik sallallahu htio ukazati na znači, ezan ovdje, nego je ukazivao kako da obavi ispravno namaz i kaže, ako tako učiniš, temet salatuk, tvoj namaz je potpuni. Govori o čemu? O! O namazu, nije govorio znači o prethodnim šartovima, niti o čišćenju odjeće, niti je govorio o čistoći mjesta i tako, i tako dalje. Stoga kaže, imame Sarhasi u svome dijelu al da je rekao imam Ahmed odnosno Muhammed ibn Hasan Šejbani, ako ljudi jednoga mjesta ostave učenje ezana, znači namjerno ostave učenje ezana i kameta, halifa će im narediti da ga uče. A ako ustraju u tome i ne budu se htjeli pokoriti, onda će halifa, halifa povesti protiv njih borbu, bitku, dignuti vojsku protiv njih, kao da su ostali neki vađib ili ili neki faris. Dok Alpa i Mujahid kažu ko, ko ne uči ezan i bude tako klanjao, mora ponoviti namaz. Dok imam Elauza i kaže ponovit će ako ima dovoljno vremena u tome vaktu, protivnom neće. Kaže Ibn Arabi da je poslanik sallallahu Srme samo jedan put proučio ezan i kamet. Znači nije to bio vazifet ili ono što je činio poslanik sallallahu srme nego to bila zadaća mu jezina. Ali kaže, jedan put je poslanik Salasalem proučio za kamet. I to spominje imame neovino. Međutim, hadis koji se navodi u ovome smislu bilježi imam tirmizi, da je poslanik Salasalem proučio ezan sa deve i kametno, međutim, kaže za hadis a, Ibn Arabi i kaže također imam Bejheqi i šejh Albani da je hadis, da je hadis da je slab, nije vjerodostojan. Ulema kada govori o ezanu, uglavnom počinju sa odlikama ezana, autor nije spominjao ovdje hadise koji ukazuju na odlike, nego je odmah spominjao hadise koji ukazuju na propise ezana. Uglavnom, ezan ima brojne svoje odlike, došlo je u hadisima da čovjek koji bude, kod Buhari i kod muslima, čovjek koji bude učio ezan, da će mu svjedočiti i ljudi i džini i sve što, dokle dopre njegov glas, da će svjedočiti ezanu koga je učio. I došlo je da će mu ezini biti ljudi naj, sa najdužim vratovima na sudnjem danu, i znači došle su drugi hadis koji ukazuju na odlike, na odlike ezana i puno veći su a, i jači hadisi, veći je njihov broj koji ukazuju na odlike ezana u odnosu na predaje koje ukazuju na odluk, odlike imameta. Pa se vodi poznati spor među islamskim učenjacima. Da li je bolji muezin ili je imam? Pa kaže skupina selefa bolji je ezan, bolji je muezin Zato što mu jezin poziva Allahu. A uzvičeni Allah kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ A ko lepše govori od onoga koji Allahu poziva i čini dobra djela i kaže ja sam musliman. Pa je došlo skupine Selefa da su protefsirili ovaj ajet da se odnosi na muezina jer on poziva kome? Allahu. I drugi svi hadisi koji ukazuju na odliku da će biti najdužih vratova što ukazuje na posebnu odliku no, međutim, drugi kažu, poslanik sa je bio imam. Pa je imamet, i to je bio posao pa je rašidina, pa ne bi uzvišen Allah dao da poslanik čini ono što je manje vrijedno od onoga što je šta. Više vrijedno, nego bi on to činio sallallahu i valim Isto tako kažu, ezan je propisan radi namaza. Jel tako? I ezan poziva na namaz. Pa uvijek put ka nečemu ili sredstvo što vodi do nečega nije nikada kao sam cilj, jel tako? Uvijek je cilj vrijedniji od, od sredstva. Tako znači dokazuju, tako dokazuju oni koji kažu da imamet bolji. U svakom slučaju, šta čovjek da uradi od ovo dvoje, u tome je hajr i u tome je bereket. I poslanik sa kaže, kada bi ljudi znali šta je u prvom safu i šta je u ezanu, natjecali bi se, a man bacali kocke. Dođu dvojica i bacaju kocke koji će učiti. Ezan. Tako da je u ezan velika znači odlepa. El Prvi hadis koga autor spomenuo u svome dijelu je Anemesin radijallahu anhu kale umire Bilalun en ezan o kame. Bilalu je naređeno da uči ezan parno, a da uči i kamet neparno. To je prvi hadis koga bileže Buharija i Muslim i poznati autori hadijskih zbirki kao sabirači Sunena Došlo je od Enesa, od Enesa ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, o njemu smo govorili u poglavlju istitabeta. Dakle, hadis u kome poslanik u kome kaže Enes naređeno je Bilalu da uči ezan parno, a i kamet neparno. Bilal, on je Ibnu poznat poznati ashab od Esabiqin al-Awwalin, od onih prvih najboljih muslimana. Bio je na Bedru i posvjedočio mu je poslanik s.a.v. da je dženetlija. On je jedan od onih koji su kažnjavani radi Allaha te barake od tela i njegove vjere. Ebu Bekr, a prije toga poslanik s.a.v. nisu kažnjavani od mušlika na takav način, zato što su imali jaka plemena iza sebe, pa im nisu mušici mogli ništa. No međutim, Amar ibn Jasir, i njegova majka Sumeje i Suhajb, i Bilal i drugi ashabi, oni su, znači kažnjavani, nisu su mučili, kao El Mikdad, Nulesved i drugi. Nisu imali, znači, oni tu zaštitu. Pa su ih izvodili na pustinsku žegu i pijesak, pa su ih tu mučili. Pa su se svi odazvali mušricima koji su mučeni, i kazali su ono što su mušici tražili od njih osim Bilala. Samo Bilal nije pristao da kaže ono što su tražili. Kako stoji u predajama, hanet alejhi Smatrao je svoju dušu mizernom i manje vrijednom od toga da kaže ono što mušice žele. Pa nije htio govoriti ono što oni žele. Kada je jedan pjesnik pohvalio Bilala ibn Abdullaha ibn Omara, sina Abdullaha ibn Omara, koji se zvao Bilal, pohvalio ga, kaže, kaže i Bilal, sin ibn Omara je, kaže, najbolji Bilal. Pa mu je rekao ibn Omar, kaže, lažeš. Najbolji Bilal je Bilalu Rasulillah, s.a.v. Bilal, Allahovog poslanika, to jeste mujezin, Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kupio ga je Ebu Bekri za 40 pregršti, određene stvari jel, je dao za njega, kažu tako nam Allah da si nam dao samo jednu pregrešku i ti ga dao. Nikakve vrijednosti nema. Samo ga vodi. No međutim, nakon toga, kako uzvišen Allah te barak i otala, Kur'anom diže jedne ruke ljude, a kako spusta druge ljude. Baš kako je rekao Rasulullah s.a.v. Pa pogledajte Salman al-Parisiju, koji je došao prevaljujući i gore, i planine, i doline, i mora, i rijeke da bi došao do poslanika sa osaname i kružio po njega da vidi pečat poslanstva na njegovom na njegovom, njegovim leđima, da prihvati islam i da bude od onih koje je poslanik sa osanem voli i koji će biti u džennetu. A pogledajte Ebu Taliba, pored koga je poslanik sa stojao i kaže, Amidža moj, kaži riječi Tevahida da ti budem paravanom između tebe i vatre, pa nije kazao. Tako je Bilal Habešija, kako mu je uzvišen Allah te barek otala uzdigao njegov spomen. Kada je mučen na pijesku govorio je ahadun ahad, jedan jedan. To je najviše mušrike ljutilo. Zar je on učinio sve bogove jednim bogom? To oni se nisu mogli pomiriti o tim. Oni su priznavali Allaha te barake o kao Boga da ima, no međutim imali su druga božanstva pored njega. Pa se nisu mogli pomiriti sa tom činjenicom. Nisam se mogli pomiriti sa tom činjenicom, pa je vikao ehadun, ehad, jedan, jedan, kaže tako mi je Allaha da sam znao riječ koja je više ljuti, kazao bih je. Znači samo da me, da me čuju. To je bila znači hrabrost od, od Bilala, Allahu te'ala anhu. Kaže imam neuvi da nije nakon smrti poslanika, sa osrme, nikome ujezinio, nije bio, nije učio jezan, nije bio mujezin nikome da je otišao živjeti u Šam i da je tu preselio. I da se je zabavio džihadom nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam. No međutim, navodi se u Siri da je Omer mu naredio da uči ezan kada je oslobodio Kuds. I kada je Bilal počeo učiti ezan, niko nije od prisutnih bio da nije zaplakao. Svi se sjetili dana poslanika, sallallahu alaihi wa kada je Bilal pozivao se na namaz. Umro je 20. hijđarske godine, a imao je 60 i nešto godina. Ovdje kaže umire. Došlo je u pasivu. Naređeno je Bilalu. Pa nije spomenut tko? Vršio sradnje. Spomenut je objekat Bilal. komena, je, ali komu je naredio, naredio nije spomenuto. Pa je došlo razilaženje kod islamskih učenjaka Ko je taj ovdje sada naredbodavac? Ko je taj koji naređuje? Pa kaže većina učenjaka islamske jurisprudencije od Hanepija i Malikija i Šafija i Hanbelija da se odnosi to na poslanika sallallahu i da je on naredbodavac i da u tome slučaju ovaj hadis biva kao riječi šta poslanika sallallahu Ima propis hadisa koji se veže ili diže do poslanika sallallahu alejhi Dok neki učenjaci Zahirije i drugi kažu postoji mogućnost da je to Ebu Bekr ili Omer ili neko drugi u je Pajra Širina naredio, pa stoga ne možemo kazati i to nema propis hadisa koji se veže za poslanika sa osadama. No, međutim, ispravno je mišljenje većine učenjaka da kada se kaže, kada ashab kaže naređeno nam je ili nešto u tome smislu, obavezani smo tim i tim i tako, da se to odnosi na naredbu od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naređeno je da uči ezan parno i po tome pitanju nema razilaženja osim što ima mali kaže da se na početku uči samo dva tekbira da se uče. Allahu ekvar, Allahu ekvar. Znači Allahu ekvar, Allahu Da se to uči tako. Pa da čovjek čuje negdje da se tako uči, je prolazio, da ode u zemlje, ne znam, Libija, pa tamo nadalje, Alžir, a Maroko, da zna da su tu šta? Malikije. I dobar dio, taj znači sjeverne Afrike, su Malikije. Pa da zna, ako čuje tako nešto, znači da se ne iznenadi, da ne misli da je Mojze nešto zaboravio, već je to po, po znači, mezhebu. A da uči i kamet neparno, suprotno znači je za Da i kamet bude neparan, neparan broj puta, a da bude ezan paran broj puta. Kada kažemo neparan, mislimo većina i kameta će biti neparna, jer kada kažemo, na početku kažemo Allahu ekber, Allahu ekber, to je dva puta. I kažemo kad kameti salah, kad kameti salah, je tako? Dva puta. Pa znači većina i kameta biva šta? Neparna. Kao što je većina ezana parna, ali opet sam ezan paran. Jer kažemo na početku četiri puta Allahu ekber, jel tako? I koliko puta kažemo la ilaha illallah na kraju? Jedan put. Znači nije sav. No međutim većina ezana biva većina ezana biva farija. Pa je ispravno da ezan ima 11 tih rečenica i to je stav imama Ahmeda i drugih učenjaka, većine islamskih pravnika i malikijski učenjaka, ali oni kažu jedan put kad kameti sala. Samo jedan put. Ne kažu dva puta. Što tiče Ebu Hanife, on kaže i kamet je 17 rečenica. Kao kao ezan, više, jer imate dodatak kad kameti salatu, kad kameti salat. Pa je pomišljenje Ebu Hanife, znači ima dodatak. Kaže Imam al-Khattabi, mezheb većine islamskih učenjaka, i ono na čemu su dva harema u znači u Medini, i Šam, i Egipat, i Alžir, i, druge zemlje gdje žive muslimani, i stav većine islamskih učenjaka da se uči kad kameti salatu dva puta i da se uči i kame, da se uči ovaj i kamet, znači sa 11 rečenica. Ovim hadisom dokazuju islamski učenjaci koji kažu da je ezan obavezan. Kaže, naređeno je Bilalu. A dok je naredba došla za svojstvo, onda je preče da naredba bude za osnovu. Jer ovdje je svojstvo da ezan bude takav. Ako je naređeno svojstvo u određenom obliku, onda je preče da bude osnova naređena. A šta je osnova? Sami ezan. Sami ezan. Kakva je mudrost da i kamet izgovaramo neparno po jedan put, a ezan duplo piše parno. Kažu islamski učenjaci zato što ezanom obavještavaš ljude koji nisu u džamiji, nego su negdje daleko zauzeti pijecom, trgovinom, radom, svakodnevnim poslovima, pa mu govoriš dva puta da mu to šta? Uđe u uši i da kaže jeste zaista vrijeme namaza. Dok je i kamet obavijest za ljude koji su šta u? U džamiji već su tu, znači trebaju samo da ustane na namaz, pa nema potrebe da mu govoriš po dva puta, ali kažeš kad kameti salatu dva puta, zato što je, šta je? I kamet je ciljan da ustane šta na namaz, pa je zato to ponovljeno dva puta. A drugo se uči po jedan put. Osim kazali smo, jel, svakako početnog tekvira koji se ponavlja dva puta, osim kod učenjaka. Kada se uči jezan, prave se greške prave se greške. Prvo je greška da se kaže da se otegne hemze kada se kaže ešhedu ašhedu da kaže to je biva upitno pa onda postavljaš pitanje da li čim da je Allah najveći Odma je upitno dok se znači otegne prvo hemze kod ešhedu isto tako ako se kaže Allahu ekber to je pogrešno, jer je to množina od kebrun, a to je bubanj. Pa je odmah dobilo šta ružno? Značenje. Dobilo ružno značenje. Isto tako da kažemo hajja salah, a ne izgovorimo h na kraju. Hajja ale salah. Kad kažemo hajja ale salah, pozivamo u džehennem. Pozivamo u vatru. Pozivam na namaz. Znači to izmjeni značenje. Isto tako da kažemo hajja salah to je pogrešno. Jer salah je nešto popravljati. A es salah to je namaz. Pa je tu greška. Jer kod hajja alel izgovaramo tamo je eh grleno. A ovo je vamo ha obično. Pa se tu mora voditi računa. Isto tako kada se uči jedan, mnogi kažu Allahu ekber, Allahu ekber. Pogrešno. Treba kazati Allahu ekberu. Pa spojiti damu na ra sa lamom Allahu ekberul. Allahu ekber, Allahu ekber. Sa lamom od Allahovog te Allahu ekber, Allahu ekber, a ne Allahu ekber, Allahu ekber, presječeno na dva puta. Pogrešno. Neki uče Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bolje je spojiti dva po dva. To je bio sunnet i praksa muezina, znači kroz generacije. Isto tako, kada se uči jezan, griješi se, slušao sam često da se uči, pa se kaže Hajja ala salah. Pa se otegne sad. Hajja ala sa. To je pogrešno. Hajja ala salah. Znači, sad se ne oteže. Isto tako. Hajja ala falah. Pogrešno. Hajja ala fe. la Lah. Znači, nema otezanja. Jer tu kada se otegne, mijenja se značenje. Došao je elif koji nema mjesta i ne smije tu biti. Pa se uči hajja ala salah, hajja ala a nema fala niti sala, tu nema dužine. Pa je neminovno znači paziti, jer svaki harf koji dodaš u arapskom jeziku na neodređenu riječ mijenjaš jedno značenje. Nije više u svome značenju kome je bila. Ne harf, kada, kada hareket promijeniš, promijenio si ciljano značenje. A ne kažemo kada dodaš harf u rečenici. Pa svako ko uči ezan, nije mu loše da sebe snimi. Pa da dođe nekome da kaže, de poslušaj kako sam učio ezan i vidi gdje sam pogriješio. Jer čovjek kada uči ezan i kada sam sebe sluša, je isto kao onaj koji sjedi i uči Kur'an. Karija prouči ajet, on za njim prouči. Kaže Allahu dragi, pa mogao bi ja snimiti jedan komplet Kur'ana. Nema razlike sve što je rekao ja sam ponovio, kao i on. A kada sjedeš da učiš pred nekim, Vidiš da se može popraviti možda na svakoj ili na svakoj drugoj i trećoj riječi. Pa isto tako je ezan. Snimi ga, donesi, kaže gdje griješim i onda ćeš vidjeti tačno, poslušaj gdje si grešku napravio. I onda ovaj, na takav samo se način može, popraviti. Ovo je autor znači spomenuo u prvom hadisu, hadisu Bilala radijallahu ta'ala anhu, pa ćemo, inšallah ta'ala, u našem narednom duženju govoriti o drugom hadisu, Svakako da je o ezanu nećemo govoriti o svim pitanjima, jer je ezan poglavlje koje je široko i može se o njemu govoriti ovaj sigurno mjesecima na ovako kratkim predavanjima, ali mi ćemo se ograničiti na ono što je autor spomenuo šta? U hadisima. Znači hadisi koji su došli, govorit ćemo o pitanjima ezana koji se tiču propisa vezanih za taj hadis. Dodat ćemo nešto još u to, međutim nećemo se ograničiti da obuhvatimo sva pitanja, sva pitanja ezana, jer je to sigurno opširno poglavi, ostali bismo dugo, nego ćemo naši spomenuti ono osnovno i idemo uz Allahu te barak dala pomoć naprijed, jer nakon toga dolazi poglavlje okretanja, okretanja prema kibli. ima Allah te barak da nas uputi na pravi put i da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i da nas proživi na sudnjem danu sa muezinima, iskrenim, dobrim i šehidima. Allahu te ala alam, wa sallallahu ala Muhammed. وعلى آله وأصحابه أجمعين